Luis Edith Viardot estis fransa componistino, pianisto cae cantistino. Si nascigis en familio de fam conatai musicistoi. Sia hispana avo, la elstara cantisto Manuel Garcia, cae lia dua zino, estis la iniciatintoi de grava familio de opercantistoi cae voce instruistoi. Inter el staras la mond fama cantistino Maria Malibran, onclino de Luis, cae la rimarquinda cantistino cae componistino Paulín Viardot García, patrino de Luis. Crom la patrino quiu instruis al si de infanage, Luis lernis music teorion ce Torre Morel, piano ce Luis Lacombe, cae componadon ce Auguste Barberot, sed si plibonigit cefe ciel mem lernando. Luis esinigis e sia 22e ragio, cum la diplomato Ernest erit 20 iaro in pliagia un si, chiun si acompannis en liei nomumoi, cae de ciu si fine disigit. Malgrau che si cantis profezie d'un plura iaroi, si assano ne permessis al si daurigi ti un carrieron. Quancam si foi foie ancora o cantis, si dedici sin al cant instruado farante tion en plurai instituzioi, ce la sankt Petersburga Conservatorio, la Londona Musica Academio, la Hoch Conservatorio en Frankfurto, cae in Berlino si fondis opercursum. Parallele, si dedicis sin al componado por quio si esti dotita per granda talento. Dum sia patrino componis art fransain canzonoin cum piana accompano, Luis verkis en prescau ciu genroi. Pos concerto, grava resensistus scrivis, ciui tiui diversai pezzoi pruvis che la talento de Madame Herit adaptigas egale bone al ciui generi. Inter siei vercoi estas quelcai quar cordae quartetoi, tri pian quartetoi, du pian triopoi, cae plurai instrumentai sonatoi. Bedaurinde, multe de sia laboro nun estas perdita, El sia chambra musico nur pluvivis la tri pianocvartetoi. Sia piana quarteto en re minora estis malaperinta dum pri ol centiaroi, cae un exemplero estis retrovita en 1908 en la nazia biblioteco en Pariso. «Citio estas alt nivela verco», diris le el trovintoi. Pri la premiero de tiu C. Piana quarteto en 1878, la Franza music Revue Le Menstrel Strelle alte grade recensis cae prescrivit gin, quiel rimarkinda componajo, tiel por la forto de la concepto, quiel por la competentezzo cae la harmonio verco plenumita perfecte de la autoro, en quiu la valoro de la virtuosezzo egalas tion de la componisto. Plurai critic articoloi aperis post la concertoi de Luis Eritz Viardot, in cui oni notis divers aspectoin de sia musico. Pri la souveniro de Crimea nocto, oni scribis tiu pezzo estas rimarkinda lau harmonia scienzo cae precipe instrumentado quiu proponas spritain efficoin. Sen dube, Luis heredis de sia patrino la hispanan gen linion de quie venas la civilia tuxo de quelcai el siei componajoi. Precipe tio videblas en sia ciambra verco Spanices Quartet opus dec unu, quiu havis sian premieron en Hispanio. Tie si esprimas la heredajon de la hispana musico de sia avo. En ci tiu quarteto, Luis Erit Viardot capablas filtri la in en ritmoin bolero seguidilla, caña, tra la cribrillo de la germana colo de Chambra Musico, Nascante Vercon con solida cae bon gusta musica inspiro.